Às vezes desejo ser criança novamente. Desejo só ter Disney, não sei se minha mente. Porque de repente, eu sou mais velho, já cometo eu. Você esqueceu o karma que a vida nos traz. Agora se dá medo, até já posso morrer cedo. Por viver em um mundo divergente. Do pé. As ruas estão vazias, bem longe da Siri. Os meus olhos brilham, sonho pra um dia eu na minha vida viver vego meu cria Coração papita e tu cheia de feeling Das a pensar que eu estou abolindo Faz parte da life as memórias que ficam Quando pra minha vida, eu queria viver Tá contigo a sós, fora de do sou Agora eu não sei confiar, bisgado És uma descartável, pra mim é espada é espada, é espada. Luzes, luzes, pra ver nesse mundo nada a ver. Luzes, luzes, pra ver nesse mundo é pra sofrer. Luzes, é, é, é. Noobs, é, é, é. Mesmo na Siri, às vezes eu me pergunto: será pelos feitos? Velho. Meses foram passando, eu fui decepcionado. Views aumentando e faltou mais um ano Com muitos espelhando, só faltou um milênio Pra conquistas aos planos e matar-se com dois canos. Não deu pra ver sem causar danos E abraça minha life, matar-se um dream life Presente é good, como é que a minha boa Agora tô em du, feeling forest da rochete Tenta pensar que essa minha bem bad Fuck that pra ti, não gostei o que fizeste És bem no peito, Agora é bully, bully agora é curtir, curtir. Ei, ei, ei. Xa, xa. Luzes, luzes, pra ver nesse mundo nada a ver. Luzes, luzes, pra ver nesse mundo é pra sofrer. Luzes, ei, ei. Xa. Noobs, ei, ei, ei. My name is Naps, or oh, call for Society. Ei, no pé.